Naquele momento eu não escutava, tava mais além, viajando na paisagem. Minuto de conexão, então que me encontrassem. Naquele minuto ela entra, traz consigo. Senta olhar pra trás, na sequência um sorriso. Correndo risco fictício de maneira absurda. Transmissão frequência baixa, nunca se escuta. Anos e anos de lutas, viagens absurdas. Poucas glórias, vitórias curtas, Maria Joana que não cumprimenta, solidão que atenta. E todo veneno não experimenta. Seguindo o caminho que o ser humano impôs. Mas sempre pensando como a alienígena me propôs. Deixa pra depois aquele nosso plano. Entendi, desculpa ficar ligando, foi engano. Valor não se tem, atitudes que se tem. Não vale nada pra esse alguém, nem. Mas eu louco disposto, concentrado em meu posto Onde o estoque de rimas é bem maior que o outro Tanto de besteira quanto de coisas que afeta Traz coisas que você adora e outras que tu detesta Mas o meu reinado alienígena não vai acabar Eles me disseram pra continuar e observam de lá Me apresento pra você, louco do é ET Vai saber se não entendeu, medo te faz correr Eles são a inteligência sobre nós E pra alertar humanos eles usam minha voz evento pra você, louco tudo é ET. Vai saber se não entendeu, medo te faz correr. Eles são a inteligência sobre nós. E pra alentar humanos, eles usam minha voz. Ah. É isso, e sigo insistindo, percebendo e desbravando saídas, sem deixar rastro ou migalhas no caminho. Verdade, consequência ou destino. Quem além de nós responde por nós? até o fim nessa visão. Com aliados, guerreiros, rumo ao Monte Sião. No universo em união. É a missão. É a missão. É a missão. Me apresento pra você, louco tudo é ET. Vai saber se não entendeu, medo te faz correr. Eles são a inteligência sobre nós. E pra alentar humanos, eles usam minha voz. Me apresento pra você, louco tudo é saber se não entendeu, medo te faz correr. Eles são a inteligência sobre nós. E pra alertar humanos, eles usam minha voz. Ah. Eles me falaram pra eu não me entregar. E nunca deixar maldito humano minha mente usar. Na área 51 tem muito mais que um. Ali nossos irmãos virou experiência na mão dos cu. E o programa ET começa agora. Nossos irmãos não estão parados, estão se armando lá fora. E o prejuízo é claro que pode ser grande. Pois o humano machuca seu planeta e os distantes. Mas ele não aceita que o humano não respeita. E nossa raça raça não vai longe logo ela deita Me comunico com a princesa Tami, vamos tomar um café Veio de start, mais uma que deu olé É, mas não precisava tratar desse jeito Esquece que a gente não nasce nada perfeito Mas arrisca o peito nessa nova guerra Guerra idiota, ferve e congela Traz mais espanto e mortos que o Titanic Como seria o mundo se as flores não caíssem? Cê não enxerga, mas eles estão lá Naquele lugar que você não consegue olhar Ooh.